Bonjour mes amis. Bonjour chers amis. Bonjour chers auditeurs. Moi, Catherine et mes jeunes amis, Nicole et Denise, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Здравствуйте, Катрин, Николь и Дениза. Здравствуй. Здравствуй. Меня зовут Лена. Здравствуй, Лена. Я еще не знаю французского языка, но очень хочу его выучить. Можно мне остаться с вами? Пожалуйста, Лена, садись сюда. Je t'en prie, Элен, prends ta place. Спасибо. Я думаю, что мы поможем Лене на первых порах и переведем ей на русский язык то, что мы говорим по-французски. Не правда ли? Je pense que nous allons aider Hélène les premiers temps en lui traduisant en russe ce que nous disons en français, n'est-ce pas? Avec plaisir, с удовольствием, avec plaisir. Volontiers, охотно, volontiers. Кваденев Николь, Кваденев Дениза. Что нового, Николь? Что нового, Дениза? Кваденев Николь, Кваденев Дениза. Hier, j'ai entendu à la radio une émission en allemand. Вчера я слушала по радио передачу на немецком языке. Hier, j'ai entendu à la radio une émission en allemand. Avant-hier, j'ai entendu à la radio une émission en anglais. Позавчера я слушала по радио передачу на английском языке. Avant-hier, j'ai entendu à la radio une émission en anglais. Il est très utile de connaître des langues étrangères. Очень полезно знать иностранные языки. Il est très utile de connaître des langues étrangères. Un proverbe dit Одна поговорка говорит «Qui langue a, à Rome va». Кто имеет язык, идет в Рим. Qui langue a, à Rome va. Savez-vous l'équivalent russe de ce proverbe? Вы знаете подобную поговорку на русском языке? Savez-vous l'équivalent russe de ce proverbe? Oui, je sais. Да, я знаю. Язык до Киева доведет. Oui, je sais. Je veux proposer une devinette où il s'agit de langues. Я хочу предложить загадку, в которой говорится о языках. Je veux proposer une devinette où il s'agit des langues. Je t'en prie, c'est très intéressant. Пожалуйста, это очень интересно. Je t'en prie, c'est très intéressant. Il n'a ni bouche ni langue, mais parle beaucoup de langues. У него нет ни рта, ни языка, но оно говорит на многих языках. Il n'a ni bouche ni langue, mais parle beaucoup de langues. Hélène, as-tu deviné? Леночка, ты отгадала эту загадку? Hélène, as-tu deviné? Нет. Et toi, Nicole? А ты, Николь? Et toi, Nicole? Non, chers auditeurs, aidez-nous, s'il vous plaît, à répondre à cette devinette. Нет, дорогие радиослушатели, помогите нам, пожалуйста, отгадать эту загадку. Non, chers auditeurs, aidez-nous, s'il vous plaît, à répondre à cette devinette. Денise, répète s'il te plaît encore une fois ta devinette. Денise, повтори, пожалуйста, еще раз твою загадку. Denise, répète s'il te plaît encore une fois ta devinette. Il n'a ni bouche ni langue, mais parle beaucoup de langues. У него нет ни рта, ни языка, но оно говорит на многих языках. Il n'a ni bouche ni langue, mais parle beaucoup de langues. Николь и Дениза, где вы научились разговаривать по-французски? Ma maman parle français. Моя мама говорит по-французски. Ma maman parle français. Elle est professeure de français. Она преподаватель французского языка. Elle est professeure de français. Ma maman connaît le français aussi. Моя мама тоже знает французский. Ma maman connaît le français aussi. Alors vous pouvez féliciter vos mamans à l'occasion d'une fête qui approche en français. Тогда вы можете поздравить ваших мам по-французски с одним праздником, который приближается. Alors, vous pouvez féliciter vos mamans à l'occasion d'une fête qui approche en français. Nous sommes en mars. Сейчас март. Nous sommes en mars. Oui, nous sommes le 1er mars aujourd'hui. Да, сегодня 1 марта. Oui, nous sommes le 1er mars aujourd'hui. C'est le premier jour du printemps. Et la première fête du printemps est la journée internationale de femmes, le 8 mars. А первый весенний праздник – Международный женский день, 8 марта. Et la première fête du printemps est la journée internationale de femmes, le 8 mars. Demain, j'achèterai une jolie carte postale pour maman et je lui écrirai Завтра я куплю красивую открытку для мамы и напишу ей. Demain, j'achèterai une jolie carte postale pour maman et je lui écrirai. Ma chère maman, je te félicite à l'occasion de la première fête du printemps le 8 mars. Моя дорогая мама, я поздравляю тебя с первым весенним праздником, днем 8 марта. Ma chère maman, je te félicite à l'occasion de la première fête du printemps le 8 mars. Demain, je suis très occupée. Завтра я очень занята. Demain, je suis très occupée. Mais après-demain, j'achèterai de cartes postales. La première pour ma maman et la seconde pour ma grand-maman. Но послезавтра я куплю две открытки. Первую для мамы, а вторую для бабушки. Mais après-demain, j'achèterai de cartes postales. La première pour ma maman et la seconde pour ma grand-maman. Que voulez-vous souhaiter à vos mamans et à vos grands-mamans? Что вы хотите пожелать вашим мамам и бабушкам? Que voulez-vous souhaiter à vos mamans et à vos grands-mamans? Je souhaite la santé. Я желаю здоровья. Je souhaite la santé. Je souhaite le bonheur. Я желаю счастья. Je souhaite le bonheur. Et beaucoup de joie. И много радости. Et beaucoup de joie. Hélène, qu'est-ce que tu veux souhaiter à ta maman? Лена, что ты хочешь пожелать маме? Hélène, qu'est-ce que tu veux souhaiter à ta maman? Я хочу, чтобы исполнились все ее желания. Hélène dit, je souhaite voir se réaliser tous les souhaits de ma maman. Лена говорит, я хочу, чтобы все желания моей мамы исполнились. Hélène dit, je souhaite voir se réaliser tous les souhaits de ma maman. À la fin de la lettre, j'écrirai. В конце письма я напишу. À la fin de la lettre, j'écrirai. Je t'embrasse, ma chère maman, très fort. Я крепко целую тебя, моя дорогая мама. Je t'embrasse, ma chère maman, très fort. Puis-je dire tout ce que j'écrirai à ma grand-maman? Можно мне сказать все, что я напишу моей бабушке? Puis-je dire tout ce que j'écrirai à ma grand-maman? Oh oui, je t'en prie. Oh да, пожалуйста. Oh oui, je t'en prie. Ma chère grand-maman, je te félicite à l'occasion de la première fête du printemps, le 8 mars. Je te souhaite la santé, le bonheur et beaucoup de joie. Je t'embrasse, ma chère grand-maman, très tendrement. В день 8 марта моя сестра и я устроим для нашей мамы концерт. Hélène dit qu'elle et sa sœur vont organiser un concert pour leur maman. Я расскажу стихотворение о счастье. Hélène dit qu'elle va réciter une poésie où il s'agit du bonheur. Veux-tu réciter cette poésie maintenant? Расскажи, пожалуйста, это стихотворение сейчас. Veux-tu réciter cette poésie maintenant? Счастье, счастье у ворот, догоняй-ка, догоняй-ка, счастье, счастье у ворот, догоняй, не то уйдет. Торопись, оно не ждет, догоняй-ка, догоняй-ка, торопись, оно не ждет, догоняй, не то уйдет. Через сад и огород, догоняй-ка, догоняй-ка, через сад и огород, догоняй, не то уйдет. Вдоль забора и вперед, догоняй-ка, догоняй-ка, вдоль забора и вперед, догоняй, не то уйдет. Je sais cette poésie en français. Я знаю это стихотворение по-французски. Je sais cette poésie en français. C'est bon, récite-la nous, veux-tu? Как хорошо, расскажи нам его, пожалуйста. C'est bon, récite-la nous, veux-tu? Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite. De pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, cours-y vite. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, il a filé. Voulez-vous apprendre une chanson et la chanter à vos mamans pendant la fête? Хотите выучить песенку и спеть ее вашим мамам во время праздника? Voulez-vous apprendre une chanson et la chanter à vos mamans pendant la fête? Oui, pourquoi pas? Да, почему бы нет? Oui, pourquoi pas? Alors, je vous propose la chanson que voilà. Тогда я вам предлагаю вот эту песенку. Alors, je vous propose la chanson que voilà. Il est très gai. Она очень веселая. Elle est très gaie. On peut même danser en la chantant. Под нее можно даже танцевать. On peut même danser en la chantant. Elle s'appelle «Nous n'irons plus au bois». Она называется «Мы больше не пойдем в лес». Elle s'appelle «Nous n'irons plus au bois». sont coupés, la belle queue, voilà, ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. La belle que voilà, la ferons-nous danser, mais les lauriers du bois, les verrons-nous faner. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, embrassez qui vous voudrez. Mais les lauriers du bois, les verrons-nous faner, et chacune à son tour ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. В лес мы больше не пойдем. Лавр уж срезан там давно. В танец резвый увлечем мы красотку все равно. Вместе с нами потанцуйте, кто вам люб, того целуйте. Танцем резвым увлечем мы красотку и пойдем в лес, чтобы лавр там собирать, чтобы снова все начать. В хоровод вы наш войдите и друг друга обнимите. la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. La belle que voilà, la ferons-nous danser, mais les lauriers du bois les verrons-nous faner. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Mais les lauriers du bois et chacune à son tour ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Chers amis, si cette chanson vous a plu, vous pouvez la prendre par cœur et la chanter à vos mamans pendant la fête du 8 mars de la Guy Если эта песенка вам понравилась, вы можете выучить ее наизусть и спеть ее вашим мамам в праздник 8 марта. Chers amis, si cette chanson vous a plu, vous pouvez la prendre par cœur et chanter à vos mamans pendant la fête du 8 mars. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. À bientôt, chers amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, chers auditeurs.